la portugala lingvo en Brazilo acceptas novain vortoin. Asserti che lingvoi estas vivantai estagioi estas prescau shablono. Sed oni devas rememori tion de tempo al tempo. Vivantai estagioi ili estas, en la senso che ili constante modifigas, evoluas, aliformidias vortoi cae dir manieroi maliunigas cae malaperas el la buscio de parolantoi. Novae vortoi cae nuansoi nascigas, crescas, cae regas anstataue. Crome, novai ideoi aperas, novai obiectoi, ciui postulas novain vortoin, char temas priantaue ne existintai conceptoi. Ja, lingvoi changigas constante. Organizoi de lingvo faculoi clopodas helpi la lingvo usantoin, mese de tia metamorfoso. La Brasila Academia de Belletro, quiu nun tempe festas sian cent dudec quinia region, clopodas plenumi sian tascon tiu sense. Gi proponas alla publico sian Orthographia in Vortarum, qui est la plus fidinda consulteio prie vortoi en la Brasila-Portugala lingvo. Dum la lastae iaroi, pli ol mil novei vortoi estis aldonitei a la tuta stoco, qui non tempe en havas 382 mil vortoina. Temas pri semcesa laboro. La sectio novai vortoi comencigis en la iaro du mil dudec, cae ciu semaine presentas unu vorton au esprimon ciu farigis ordinare usata en la portugala lingvo. Ili povas esti neologismoi, vortoi au prenitei el aliai lingvoi, au vortoi nun tempe usatei pli ofte au cun nova signifo. En tiu seccio oni presentas ne nur la novan vorton, sed ancao enciclopediezain difinoin, ciui clarigas la academian uson cae proponas exemploin de usado. Porque nova vorto eniru la tresoron de vortoi en la Brasila reteio, estas necesse secvi quar pasoin controli ciu la nova vorto estis creita lau la principoi ciui regas la formadon de malnovai cae novai eroi en la lexico. Controli ciu la nova creajo efice esprimas la ideon cion intensis gia creinto. Controli ciu iam existas por la sama ideo pli taugai iam existantai vortoi. Controlli ciu la facto che la nova vorto ne existas, estas indico che oni devas eviti gin, char eble gi estas misajo. Ciel oni povas constati la tuta lexica laboro en la Brasila Academio estas complica cae subtila, cae postulas prudenton fare de competentai lingvistoi. Sed estas generala consento che di faras bonegan servon alla brasilanoi, ciui amas sian lingvon cae volas plu consideri gin vivanta cae pulsanta.